23 skirsnis Į Pendragono parką, serė, gana neuriai atsakė tarnas ir jau ketino uždaryti duris. Kidas krūptelėjo. Ar išėjo su misis kartu su kitais? Paklausė šiek tiek sutrikęs. Ne, serė, atsakė tarnas, jis buvo namuose, o paskui išėjo vienas ir nemandagiai užtrenkė duris, nors jo išaiška rodė, jog jaučiasi lyg ir nusikaltęs. Amerikiečiui ir užruliam, ir lengvai užgaunamam pasidarė apmaudu. Jam panižo nagai smagiai papurtyti jos visus ir pamokyti, kaip elgtis, ir gaišina šunpalaikį, ir neurų žilą liokajų su prieš istorinę krakmolytą marškinių krūtinę, ir apsnūdusi leisgyvį minulį, o pirmų pirmiausiai įsiblaškiusi karšinčių filosofą, nebeprisimenantį savų pažadų. Jeigu jis šitaip elgesi, tai yra nevertas ištikimo žmonos, balsų mąstė misteris Kelhaunas Kidas. Bet gal jis nuėjo triukšmauti, tada, manau, vakarų saulės atstovas pasirodys pačiu laiku. Ir pasukęs už kampo pro atvirus vartus, jis patraukė ilgą gedulingą pušų alėją, nutysusią į Pendragono parko gilumą. Juri medžiai reikiavosi lyg katafalko pliumažai, tarp jų kai kur dar mirgėjo žvaigždės, Kidas buvo iš tų žmonių, kurie linkė suvokti gamtą per literatūrą. Jo atmintie vis kartojosi žodis Ravensvudas. Gal dėl joduojančių it varnos parnas pušų, gal ir dėl neperteikiamos atmosferos, kurią beveik perteikė Valteris Skotas didžiojoje tragedijoje, padvelkė kažko tuo, ką praradome su aštuntuoju dešimtmečiu padvelkė seno parko puvėsiais ir išdraskytais kapais, skriaudomis, kurių jau niekada nebepaveiks atitaisyti kažkokiu beviltišku liūdėsiu, beviltišku, nes keistai nerealiu. Eidamas simetrišką juodą alėją, nežinia kodėl keliančią tragišką nuojautą, jis nekartą išgastingai staptelėjo. Vis pasigirsdavo, kad Priekyje girdi žingsnius, bet jie galėjo žiūrėti tik tai dvi vienodas niurių pušų sienas ir žvaigždėto dangaus pleištą viršum jų. Pirmiausia, kidas pagalvojo, kad tai vaizduotės išdaiga arba kad jį apgaudinėjo paties žingsnių aidas, bet kuo toliau – tuo labiau buvo linkęs patikėti sveiko proto likučiais, kuždančiais, jog eina ne vienas. Šmėkštelė mintis, kad gal tai vaiduokliai ir pats nustebo, nes bematant įsivaizdavo tinkamą šiai vietai vaiduoklį baltų kaip piero veidų, bet išmargintų judų dėmių. Tamsaus dangaus trikampio viršūnė vis ryškiau ir šviesiau melinavo, bet Kidas dar nesuvokė, kad artinasi prie apšviestų didžiųjų rūmų ir sodo. Jis tik tai jautė, kaip vis labiau apima nerimas, aplinkaus liudesyje vis daugėjo smurto ir paslapties, vis daugėjo. Jis neiš karto parinko tinkamą žodį, kol pagaliau prunkštelėjęs ištarė katastrofizmo. Dar šiek tiek pušų, dar vieną kelio atkarpą, Umai jis suakmenėjo lyg užkeiktas burtažodžio. Beprasmiška būtų sakyti, kad jis pasijuto fantazijos pasaulyje. Šį kartą neabejojo, kad įėjo į knygą. Juk mes, smirtingieji, esame pripratę prie staigmenų, prie absurdiško klegesio. Jis mums yra tarsi lopšiniai, migdanti vakarais. O jeigu atsitinka tai, kas turėjo atsitikti, mes pabundame lyg suskambėjus jautriai stygai. Ir čia atsitiko tai, kas privalėjo atsitikti šitokioje alėjoje senovės laikų pasaulyje. Iš už judų pušų, blikstelėjusi mėnesienoje, atskrėjo plika špaga. Tokią ploną ir tviskančią rapyrą galbūt kautasi daugelėje negarbingų dvikovų šitame senovinėme parke. Špaga – nukrito ant tako kiek toliau priekyje ir didelį spindinti adatą. Kidas leidosi kaip kiškis ir pasilenkė prie jaus. Iš arti špaga atrodė gana neskoninga, stambus rubinai rankenoje kėlė šiokių tokių abejonių. Užtat raudoni lašai ant ašmenų nekėlė jokių abejonių. Kidas pašiurpęs atsisuko į tą pusę, iš kur atskrido ši akinantį strėlį. Toje vietoje Gedulinga keinių ir pušų sieną skyrė siauresnis stačiais kampais vingiuojantis takas. Kidas pasuko juo toliau ir jo akims atsivėrė ilgas, ryškiai apšviestas rūmas, prieš kurį įtivuliavo ežeras, tryško fontanai. Bet kidas nežiūrėjo juos, jo dėmesį patraukė kitkas. Aukšteliau, ant terasomis kylančio žaliuojančio skardžio buvo vienas iš tų mažų vaizdingų siurprizų, taip dažnai pasitaikančių senuose landšaftiniuose parkuose. Apvaliai žoliais kalveliai ar kupolas, tarytum milžiniškas kormerausis, apjuostas ir apvainikuotas trigubų rožių krūmų žiedų, o pačiame viršuje, centre, saulės laikrodis – Kidas matė rodiklę, styrančią tamsaus dangaus fone, tartum ryklio pelekas, menulio šviesa, bergžiai krito ant laiko nerodančio laikrodžio, bet tą sanarius kaustančio siaubo akimirką jis išvydo ir dar kai ką, žmogaus figūrą parkritusią ant laikrodžio. Nors reporteris matė tą žmogų tik akimirką, apsirengusi nečionykščiai, keistai, nuo smakro iki kulnų apsitempusi tamsiai raudonų rūbų, žaižarojančių aukso sviniais, mėnulio šviesoje to jau atpažino jį. Atkragintas į dangų baltudėlis veidas, glotniai nuskustas ir nenatūraliai jaunas, tarytum Baironas romėnišką nosimi, tos juodos garbonos jau pradėjusio žilti, Kidas buvo matęs tūkstančius aukštuomenės kronikos fotografijų su seru Klodu čempionu. Vyriškis fantastiškų raudonų kostiumų, akimirką prigludęs prie saulės laikrodžio, umai ėmė risti skardžiu ir įsiteisė prie amerikiečio kojų. Viena jo ranka dar silpnai trūkčiojo. Įmantrus, butaforiškas aukso ornamentas ant rankovės iškart priminė kidui Romeo ir Julietą, taip žinoma, aptemptas aviečių spalvos rūbas buvo skirtas vaidinimui. Tačiau šlaitu kurio nusirito tas vyriškis, nutyso raudonas pėtsakas. Jis nebuvo skirtas vaidinimui. Vyriškis buvo pervertas keurai. Misteris Kelhaonas Kidas ėmė šaukti. Jam vėl pasivaideno tykojantys žingsniai, jis krūptelėjo čia pat išvydęs kitą žmogų. Iškart pažino jį, todėl ir pašiurpo. Jaunasis plevėsa, pasivadinęs Delrojumi, buvo kraupiai ramus – Jeigu Balnoizas sužlugdė susitikimą, kurį pats buvo paskyręs, tai Delrojus atėjo į pasimatymą, kurio neskyrė niekas. Mėnesiena sujaukė visas palvas, rudų plaukų įremintas Delrojaus veidas atrodė ne baltas, o balkšvai žalsganas. Šita siaubo atmosfera ir tie būtų galima pateisinti kidą, šiurkščiai ir be jokio pagrindo surikusi, tai tavo darbas šetonė – Džeimsas Delrojus šyptelėjo savo nemalonį šypseną, bet nespėjo ištarti žodžio. Sužeistasis vėl pajudino ranką, silpdamas maustelėjo nukritusios špagos, link suvaitojo ir vargais negalais įstenėjo. Baul noizas. Ar girdite baul noizas? Tai jis iš pavydo, pavydo, pavydo. Kidas pasilinkė, kad geriau girdėtų tilstančių žodžius. Baul noizas, mano špagos spraga numetė ranką su paskutinė pastanga maustelėjo špagos link ir dusliai bilstelėjo žemę į medžio gabalas. Kedo viduje atbudo jo tautai būdinga savitvarda. Klausykite, griežtai sukomandavo jis, tuoj pat atveskite daktarą, šitas žmogus mirė. Turbūt draugė ir kuniga, neižvelgiamų veidų pridūrė Delrojus, visi tie čempionai popiežininkai. Amerikietės atsiklaupė prie kūno, pasiklausiai ar neplaka širdis, pakėlė čempiono galvą ir mėgino gaivinti. Bet gerokai prieš sugrįžtant antrajam žurnalistui su daktaru ir kunigu, jam nebeliko abejonių, kad visi trys pavėlavo. Ar ir jūs pavėlavote, paklausė daktaras Kresnas, pasiturimai atrodantis vyriškis su tradiciniais ūsais bei žandenomis. Jis gyvomis akimis įtariai nužvelgė kidą. Tam tikrą prasme taip – pabrėžinai lėtai atsakė Saulės atstovas. Aš pavėlavau išgelbėti tą žmogų, bet man regis atėjau laiku, kad spėčiau išgirsti šitą svarbaus. Girdėjau, kaip jis mirdamas nurodė savo žudiką. Tai kas jį nužudė, paklausė daktaras suraukęs antakius. Baulnoizas, atsakė Kelhaunas kidas ir negarsiai švilptelėjo. Daktaras niūriai įsispoksojo į jį, paraudės iki pat antakių, bet nieko nesakydamas – Tada kunigas apvalainas žmogutis, stovintis jau šešėlyje, droviai prabilo. Kiek žinau, misteris Balnoizas neketino šį vakarą eiti į Pendragono parką. Štai ir vėl galėčiau kai ką pranešti savo protėviniai, stačiokiškai tarė amerikietis – Taip, serė, Džonas Baulnoizas ketino praleisti visą vakarą namie. Jis net tiksliai paskyrė man apsilankimo valandą. Tačiau Džonas Baulnoizas apsigalvojo. Maždaug prieš valandą jis umai paliko namus ir vienas išėjo į šitą kraupų parką. Man tai pasakė jo tarnas. Man regis šitokią informaciją visą žiniai policija vadina kabliuku. Beje, ar siuntėte ką nors pakviesti policijos Taip atsakė daktaras, bet kol kas nieko daugiau netrikdėme. Ar Mrs. Bowlnois žino, paklausė Džeimsas Delrojus ir kidas vėl pajuto, kaip niešti dėlnai užvaušti per tą besivaipančią burną. Aš jai nesakiau, atšovė daktaras, bet netrukus pasirodys policija. Mažasis dvasininkas buvo paėjęs į centrinę alėją ir dabar grįžo nešinas nusviesta špaga. Žemų ūgio, sutana vilkinčio ir tokio kasdieniško žmogelio rankose jie atrodė absurdiškai didžiulė ir butaforiška. Kol netvyko policija, prabilo jis lyg atsiprašinėdamas, ar kuris iš tamstų neturi žibintuvėlio, Amerikietis įsitraukė iš kišenės elektrinį žibintuvėlį, dvasininkas prikišo jį prie ašmenų per patį vidurį ir mirksėdamas iš stengimosi pradėjo apžiūrinėti. Paskui nežvilgtelėjęs nei į smaigalį, nei į rankiną, padavė ilgai ginklą daktarui. Deja, turbūt negalėsiu nieko čia padėti, tarė jis atsidosęs. Džentelmenai, norėčiau palinkėti jums labaus nakties. Ir nužingsniavo tamsią alėją rūmų link, susidėjęs rankas už nugaros, sunkioms mintims svarinant stambę galvą. Kiti nuskubėjo prie centrinių vartų, kur inspektorius ir du konstebliai jau kalbėjosi su vartininku. Po tamsiamis pušų arkadomis mažasis dvasininkas ėmė vis lėtinti ir lėtinti žingsnius, kol galų gale sustojo ir įbestas ant rūmų laiptų. Tai rodė, kad jis mato taip pat tyliai artėjančią figūrą. Toji figūra atslenkanti prieš priešiais būtų pasotinusi net Kelhauno kedo troškimą išvysti žavingą ir aristokratišką vaiduoklį. Jauna moteris vilkėjo renesanso epochos rūbais iš sidabrinio atlaso, auksiniai plaukai kreito ilgomis švytinčiamis kasomis abipus veido, stebinančio bliškumu, ji buvo tarsi antikinė graikų skulptūra iš dramblio kaulo ir aukso, tačiau jos akis blizgėjo, o balsas, nors negarsus, skambėjo tvirtai. Tėvas Braunas, paklausė jį, Mrs. Balnois, santūrėje atsiliepė dvasininkas, jis – pažvelgė į ją ir išsik pridūrė. Matau, kad jūs jau žinote apie serą Klodą. Iš kur jūs sužinojote, kad aš žinau, ramiai paklausė jį. Užuot atsakęs, jis savo ruoštų paklausė. Ar matėtės savo vyrą? Mano vyras namuose, atsakė Mrs. Balnois, ir jis čia nieko dėtas. Ir vėl jis nieko neatsakė, tada moteris priejo daračiau, jos veidas ryško kažkokia stebinančia jėga. Gal pasakyti jums šiek tiek daugiau, paklausė ji, baukščiai šypsodamasi, aš nemanau, kad tai padarė jis, kaip ir jūs nemanote. Tėvas Braunas atsakė jai ilgų rimtų žvilgsnių ir dar rimčiau linktelėjau. Tėvė Braunai, tarydama, papasakosiu jums viską, ką tik žinau, bet pirmiausiai prašyčiau jūs būti atvira. Pasakykite man, kodėl jūs nepatikėjote, kaip visi kiti, kad kaltas Varšelis Džonas. Nesivaržykite, aš, aš žinau, kokios klinda paskalos, žinau, kad aplinkybė susiklostė ne jo naudai. Tėvas Braunas nuoširdžiai sutrikęs persibraukė delnų kaktą. Du labai menki fakteliai, atsakė jis, bent jau šitaip. Vienas labai nereikšmingas, o kitas labai neaiškus, bet vis dėlto jie trukdo patikėti, kad žmogžudys – misteris Bolnoizas – Jis pakėlė apvalų veidą į žvaigždas ir tarytum užsimiršęs kalbėjo toliau. Pirmiausiai ta neaiškioji idėja. Aš skiriu daug reikšmės neaiškioms idėjoms. Visi tie faktai esantys neįrodymai, kaip tik tai labiausiai ir įtikina mane. Mano manimo, morališkai neįmanomas dalykas ir yra pats neįmanomiausias. Aš menkai te pažįstu jūsų vyrą, bet laikau tą nusikaltimą visų jam priskiriamą morališkai beveik neįmanomu. Anaip tol netvirtinu, jog balnoizas negalėtų šitaip nusikalsti. Nusikalsti gali kiekvienas, taip kaip jam šaus į galvą. Mes galime valdyti savo moralinės nuostatas, tačiau neįstengtume iš pagrindų pakeisti įgimtų savo polinkių ir elgesio normų. Balnoizas galėjo nužudyti žmogų, bet tik ne šitaip. Jis netrauktų Romeo špagos iš jo romantiškų makštų, nenudurtų prieš ant saulės laikrodžio lyg ant altoriaus, nepaliktų jo kūno tarp rožių, nenusviestų jo špagos tarp pušų. Jei Balnoizas ką nors žudytų, Jis tai darytų tyliai ir prisiversdamas, kaip bet kokia bejotinos vertės darbą. Sakysim, išgerti dešimtą taurę portveino arba skaityti lengvabūdišką graikų poetą. Ne, romantiškos senos neimponuoja Balnoizui. Jos labiau dera čempionui. Ak, ištruko Mrs. Balnois, jos akis įsmeigtos į dvasininką tvykstelėjo lyg deimantai – O nereikšmingas faktas štai koks, kalbėjo Braunas. Ant špagos liko pirštų atspaudai. Pirštų atspaudus ant poliruoto paviršiaus, sakysim, stiklo ar plieno, galima pastebėti ir po ilgesnio laiko. Šitie pirštų atspaudai buvo ant poliruoto paviršiaus per vidurį ašmenų. Neturiu supratimo, kieno jie, bet kuriam tikslai imti špagą už vidurio. Špaga buvo ilga, bet juk tai pranašumas duriant priešui, bent jau daugumai priešų, visiems priešams išskyrus vieną. Išskyrus vieną, pakartojo ji. Tik tai vieną vienintelį priešą lengviau nudurti durklu negu špaga, tarė tėvas Braunas. Žinau, tarė moteris, save. Abu ilgokai tylėjo, paskui dvasininkas negarsiai, bet tiesiai paklausė – Vadinasi, mano tiesa, seras klodas pats nusižudėjai. Taip, jos veidas buvo kaip marmuras ir aš tai mačiau. Jis mirė iš meilės jums, paklausė tėvas Braunas. Jo veido išraiška akimirksnį pasikeitė, tačiau nebuvo nei šešėlio gailėščio, drovumo, graužaties ar kitokio jausmo, kurio gal ir tikėjosi pašnekovas. Staiga jį tarė garsiai ir tvirtai. Ne, netikiu, Aš visiškai jam nerūpėjau. Jis neapkentė mano vyro. Kodėl? Paklausė Braunas, pasukdamas apal veidą nuo žvaigždžių į ją. Mano vyro jis neapkentė todėl, tai taip neįprasta, kad net nežinau, kaip paaiškinti. Todėl, kad, kad kantriai tarė Braunas, kad mano vyras neketino jo neapkesti. Tėvas Braunas tik linktelėjo ir klausėsi toliau. Jis skyrėsi nuo daugelio detektyvų tiek gyvenime, tiek romanų puslapiuose vieną smulkmeną, kai aiškiai suprasdavo esmę, neapsimesdavo nesuprantančio. Mrs. Balnoj žengė dar žingsnį artin, jos veidė tebe švitėjo tikrumas. Mano vyras, tarė jį, didis žmogus. O seras Klodas Šimpionas nebuvo didis, jis buvo garsus – ir visur lydimas sėkmės. Mano vyru niekada nelydėjo sėkmiai, nei garbiai, patikėkite, tai tikra tiesa, jis net negalvojo apie tokius dalykus. Pagarsėti originalių mąstymų jam rūpinė kiek nedaugiau kaip cigarų rūkimo. Štai šituo požiūriu jis visiškai besmegenis. Jis taip ir netapo suaugusiu – Jis vis dar tebe mėgo čempioną, kaip mėgo mokykloje, žavėjosi juo, kaip žavėtųsi bet kuo iškrėtusiu meklo triuką prie pietų stalo, bet niekas nebūtų sugebėjęs pažadinti jame pavydo čempionui. O čempionas troško, kad jam pavydėtų, jis galutinai pakvaišo dėl to ir pasidarė galą. Taip, ištarė tėvas Braunas, atrodo pradeda suprasti. Ak, argi jūs nematote, sušuko jį, kaip viskas čia surežisuota ir vieta parinkta. Čempionas apgyvendino Džoną prie savo rūmų slengščio tarytum išlaikytinį, kad Džonas jaustųsi nevykėlis. Bet Džonui tai buvo visai nesvarbu. Jis krimtosi dėl šitokių dalykų tiek pat, na, kiek krimstusi įsiblaškęs liūtas – Čempionas įgriūdavo pačiu netikičiausiu metu ar per kukliausius pietus su pritrenkiančia dovana arba naujiena arba pasiūlydavo stulbinančią ekspediciją žodžiu kalifas iš tūkstančių ir vienos nakties. O Džonas nerupestingai tai priimdavo arba atmesdavo lyg nuobodžiaujantis vaikėzas, kuris pritarė ar nepritarė suolo draugo tauškalams. Šitai prabėgo penkeri metai. Džonas jų nei nepajuto, o seras klodo čempionas virto manieku. Ir pradėjo Amanas pasakoti jiems, kaip karalius jį apipylė malonėmis, pacitavo tėvas Braunas ir tarys. Visa tai man nieko nereiškia, kai matau, kad žydas Mordekajus sėdi prie vartų. Ugnikalnis įsiveržė po to, pasakoja Mrs. Balnois kai įkalbėjo Džoną, kad leistų man užrašyti kai kurias jo hipotezes ir pasiunčiau į mokslinį žurnalą. Jo sulaukė dėmesio, ypač Amerikoje, ir vienas laikraštis panoro gauti interviu iš autoriaus. Kai čempionas pats duodavęs interviu vos ne kasdieną, sužinojo, jog nieko nenujaučiančiam varžovui nubiro tas pavėluotas garbės trupinėlis, trūko paskutinė užtvanka, laikiusi šetonišką jo neapykantą. Jis tartum beprotis, te matė vieną tikslą – mano širdį ir garbę, rūpinčią liežuvautojams visoje grafystėje. Turbūt paklausite, kodėl aš pakenčiau tokį brutalų meilikavimą. Atsakyčiau, jog te buvo viena išeitis – papasakoti viską vyrui, bet juk yra pasaulyje dalykų, kurių mūsų siela nepajėgia daryti, taip kaip kūnas negali skraidyti – Ne vienas žmogus nebūtų sugebėjęs išaiškinti to mano vyrui. Ne vienas nesugebėtų ir dabar. Jeigu jūs bet kokiais žodžiais pasakysite jam, čempionas nori paveršti tavo žmoną, jis pagalvos, kad tai tik vulgarokas pokštas. Bet kad tai visai ne pokštas, tokį mintis jokių būdų neprasimuš į genialės jau smegenis – Taigi šį vakarą Džonas turėjo ateiti pasižiūrėti mūsų spektaklio, bet paskutinė akimirka pareiškė, neįsęs, nes turi įdomią knygą ir cigarą. Aš persakiau jo žodžius serui Klodui, tai buvo mirtinas smūgis. Maniakas taiga prarado viltį, jis nusidūrė veidmainingai šaukdamas, kad žudo Bolnoizas. Jis guli parke, atėmė savo gyvybę dėl to, kad savo pavydu – neįstengė priversti kito pavydėti, o Džonas šiuo metu sėdi valgomajame ir skaito knygą. Vėl įsiviravo tyla, kurią nutraukė mažasis dvasininkas. Mrs. Balnois labai vaizdingame jūsų pasakojime yra viena silpna vieta. Mat jūsų vyras šią akimirką nesėdi valgomajame ir neskaito knygos – Tas pats amerikietis reporteris pasakė man, kad atėjo jūsų namus ir Liokajus pranešė jam, jog misteris Balnoizas vis dėlto išėjo į Pendragono parką. Švytinčios misis Balnoiz akis išsiplėtė vos ne kaip elektros lemputys, tačiau jie atrodė greičiau nustebusi negu sutrikusi ar įsigandusi. Kaip tai? – Ką jūs norite pasakyti, sušuko jį. Visi tarnai buvo išėję iš namų žiūrėti spektaklio. Ir ačiū Dievui, mes nesamdome liokajaus. Tėvas Braunas net pašauk ir beveik apsisuko vietoje lyg koks keistas sukutis. Ką? Ką? suriko jis tartum elektros krečiamas. Klausykite, sakykite, jei aš dabar paskambinsiu prie jūsų durų, ar vyras išgirs? Net nežinau, turbūt bus grįžę tarnai, stebėdamas atsakė jį. Teisybė, teisybė, energingai pritarė dvasininkas ir sparčiai nužingsnevo taku parko vartų link. Atsigręžęs dar šūktelėjo, būtų gerai, kad surastumėte tą amerikietį, nes visuose valstijų laikraščiuose pasirodys sprindžio dydžio antraštys John Bolnoizo nusikaltimas. Jūs vis tiek nesuprantate, tarė Mrs. Bolnaus, jam tai nerūpi, man rodos Amerika jam tuščias garsas. Kai tėvas Braunas priejo namą su aviliu ir mėguisto šunimi, miniatiūriška ir pasitempusi kambarinė įvedė jį į valgomąjį, kur Bolnoizas sėdėjo prie lempos sugauptų ir skaitį, visiškai taip, kaip buvo nusakiusi žmona. Prie jo alkūniai stovėjo grafinas portveino ir stikliniai. Jaunuos lenkščių dvasininkas pastebėjo ilgą pelenų stypą ant cigaro galo. Vadinasi, iš čia mažiausiai pusvalandį, pagalvojo tėvas Braunas. Tiesą sakant, iš Balnoizo išvaizdaus atrodė, kad jis nepajudėjo iš vietos nuo pietų, kai nuo stalo buvo nunešti indai. Nesistokite, misteri Balnoizai, tari dvasininkas, kaip visada maloniai ir paprastai, neketino atimti jūsų laiko, bijau, kad sutrukdžiau moksliniams tyrimams – Ne, atsakė Baunoizas, aš skaičiau kruviną nykštį. Jis nei susiraukė, nei šyptelėjo, svečias pajuto aišku ir brandų to žmogaus beistriškumą, kurį jo žmona pavadino didingumu. Jis padėjo šalį bulvarinį siaubo romaną geltonų viršelių, net nejausdamas reikalo kaip nors pašaipiai pakomentuoti jo – Džonas Balnoizas buvo augalotas lietų judesių, vyriškis masyvę, pražilusią ir praplikusią galvą, stambių ir ištingų veido bruožų. Apsirengęs aptrintų ir labai senamadiškų fraku, pro kurį baltavo tik siaurutis krakmaulyto marškinių trikampis. Taip, šį vakarą jis neketino eiti pažiūrėti, kaip jo žmona vaidins Džiulietą – Nežadu ilgam atitraukti jūsų nuo kruvinojo nykščio ar kitokių katastrofiškų dalykų, šipsodamas įstarė tėvas Braunas, atėjau tik paklausti apie nusikaltimą, kurį padarėte šį vakar. Baulnoizas ramiai žiūrėjo į dvasininką, bet platijo kakta ėmė rausti, sakytum, pirmą kartą sutrikus. Žinau, kad tai buvo keistas nusikaltimas, negarsiai drąsino į Braunas, gal net keistesnis negu žmogžudystėj, bent jau jums – Mažas nuodėmės kartais sunkiau išpažinti negu didelės, todėl taip ir svarbu jas išpažinti. Tokį nusikaltimą kaip jūsų, bet kurie aukštuomenės dama padaro šešis kart per savaitę. Tačiau žodžiai limpa jums prie gomurio, tartum padarius siaubingą nusikaltimą, kurį net paminėti baisu. Jaučiuosi lyg paskutinis kvailys, lietai tarė filosofas. Suprantu, pritarė pašnekovas, bet juk neretai tenka rengtis arba jaustis paskutiniu kvailiu, arba juo būti. Ne pats gerai nesuprantu, kodėl tai padariau, tarė Boulnoizas. Bet sėdėdamas su knyga, jaučiausi laimingas kaip mokinys, vidurdienį ištrūkęs iš mokyklos. Ir jokių rūpeščių laikas sustojęs, net nežinau, kaip tai išreikšti. Cigarai po ranka, diktukai po ranka, dar keturi tomeliai nykščio, ne tik ramybė, bet beveik palaima. Ir staiga suširškis skambutis, be galo nusitęsusią siaubingą akimirką man atrodė, kad neįstengsiu atsikelti iš kreislo, tiesiog fiziškai, nes nebeklausė raumenys. Šiaip taip atsistojau lik, kelčio ant pečių visą pasaulį, juk tarnai buvo išėję. Atidariau laukojas duris ir matau, štai stovi žmogeliukas, jau prasižiojęs kalbėti, jau atsivertęs bloknotą rašyti. Supratau, kad tai amerikietis reporteris, kurį buvau visai pamiršęs. Plaukai perskirti per vidurį jį ir patikėkite, man buvo kilęs noras jį užmušti. Suprantu, tarė tėvas Braunas, aš jį mačiau. Aš netapau žmogžudžiu, ramiai tarė katastrofų teorijos, kuriejas tik melagingai liudijau. Pasakiau, kad išėjau į Pendragono parką ir užtrenkio duris jam prieš pat nausį. Tai ir yra mano nusikaltimas, tėvi Braunai. Net nežinau, kokią atgailą ar bausmę man paskirsite. Neskirsiu jokiaus, atsakė gerai nusiteikęs dvasininkas, dairydamasis savo skėčio ir dideliais skribeliais. Greičiau priešingai. Aš užėjau kaip tik dėl to, kad išgelbėčiau jūs nuo nedidelės bausmės, grėsusios už nedidelį jūsų nusikaltimą. Tai kokiosgi nedidelės bausmės man taip laimingai pasisekė išvengti, šipsodamasis paklausė Balnoizas. Kartuvių, atsakė tėvas Braunas.